horro bat egitia dudai bat egabe iparalde juntako, ba, gaiza pragmatiko baten gatik uh, eh, herrialde hau, Sibiua, ez da be hobenin, uh, ez eta eh, gehua ibuz eta ikusten dutugun ze horra zaizkin kompetentzia berri bezala finanzazione beharune berri, gien henin, hama hiun mila bizizalekin ez eztugu ez dugu etxikitzen al, eta ez dugu beste herrietan edo beste Günetan uh, eh, eginik izanen dien zerbitzik eh, guk uh, uh, eginen ahalko hepen, ordina uh, bo, ez dut nik bat edu daik. Geo hoida bat, mena bi nik uste dut uh, iparalde hunek bat egiten badu, uh, ambizione bat uh, agertuko dela, eta ambizione horrek indar emanen deikula ekonomia aldetik, turismo aldetik, komunikazio aldetik, eta eta ez dela hor bat edu daik, uh, izanen gela alkarreki bagia, ez izeta behezik.